mwese muteze amatwi radiyo y'isanganiro kaze muri umwanya wo kubashikiriza hano amakuru duhera kuri zino ngingo nkuru nkuru ingingo yo kwambara udupfukamunwa kubiyunguruza mu mabisi yubahirijwe ku bituro bitandukanye radiyo y'isanganiro yagendeye abatadufise nabo baca bategekwa kubugura imbere yo kuja mu mamodoka hagati aho mu ntara ya kirundo ho hari abidoga ko amafaranga igihumbi n'amajana atanu agafukamunwa kagugwa atari bose bashobora kuyaronka umwaka ugomba uhereye ata muntu n'umwe arondeye urupapuro rwo kugendesha imodoka mu kigo kigejeje gutanga urwo rupapuro hamwe n'izindi ni mu ntara ya kayanza imvo murazumva murano makuru nayo mu makungu mu gihugu cy'ubuganda abanyagihugu barenga ibihumbi miliyoni cumi n'umunani bitabye kuva mu gaturuturu ko kuri uyu wa kane amatora y'umukuru w'igihugu abitoza bose hamwe ni cumi n'umwe ariko abazwi cyane ni President museveni w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu hamwe n'uwo batavuga rumwe Bobby Wine w'imyaka mirongo itatu n'umunani mu inkuru imimwe ukwayo ariko uwimana niwe ariko adufasha mu buhinga bw'ibyuma isanganiro inama isumba ingimba jongere tubaye ikaze muri aya makuru ingingo yo kwambara udufukamunwa ku biyunguruza yubahirijwe mu gisagara ca bujumbura aho uruganda rwa hajyo isanganiro rwagendeye kuri uyu wa kane abiyunguruza ku bituro byo mu buraruko no mu bumanuko bw'igisagara batabufise bakaba bategerezwa kubanza kubugura imbere yo kwinjira mu mabisi iyi nkuru ahibonekera tukaza kuyibashikiriza kuri ivyo nyene bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baridoga ko amafaranga 1500 bagura agafukamunwa ko kwikingira umugera wa Corona ari menshi abashona impuzu ngo bomengo nibyo bavuganya aho bose badukorera ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu bituma bamwe badashobora kutugura cyane cyane ko abaje kudandaza ibintu mu isoko basabwa bose kuba batwambaye nayo impuzu zisanzwe basa n'abahagaritse kuzibarira kuko ngo kuko gukora udufukamunwa ngo ni niho bakorera amahera menshi nk'uko abakoresha gukoresha imashini zibarira babivuga abanyagihugu bo bagasaba ko hobaho igiciro kizwi abenshi bagasaba ko katorenga amafaranga igihumbi tukiri muri ico gisata c'amagara y'abantu nyene buramatari w'intara ya Mwaro asaba ababa muri iyo ntara kubandanya bubaha ingingo zafashwe zerekeye gukinga ikiza ca coronavirus muri zo ngingo harimwo ko urugo rwose ko muri iyo ntara rusabwa kubaka honyora ukarabe kugira winjiye ahite arakaraba Colonel Gaspard gasanzwe arongoye iyo ntara akavuga ko hari umuntu umwe yatowe iyo ngwara kuri uyu wa kabiri muri komine ya Kayokwe Laurent Kuriyo nk'uko bivugwa na buramatari w'intara ya mwaro ngo muri iyi minsi hahora hibonekeza kudebukirwa kw'abanyagihugu mu gushyira mu ngiro ingingo zo kwirinda ikiza korona virusi amenyesha ko mu ntwaro no mu gisata c'amagara y'abantu muri iyi ntara bariko bahimiriza abantu gushyira mu ngiro ingingo zafashwe n'umugwi ujejwe gukinga iyo ndwara mu gihugu cyose muri iyo ntumbero asaba abiyunguruza mu miduga canke ku mapikipiki kwambara udufukamunwa Colonel Gaspar Gasanzwe arongoye intara ya mwaro amenyesha ko kugira ababa muri iyi ntara bashaka canke abahakorera imirimo bikingire iyo ngwara urugo rwose rutegezwa kubaka honye rukarabe hariho n'isabuni kugira uwinjiye mu muryango wese abanze gukaraba n'inyubakwa rusange nk’amashuri amasengero amasoko amazu y'urudandazwa nk'amabutike uburiro n'ubunywero cyo kimwe n'ibituro vy'imiduga n'amapikipiki ngo hategerezwa kuba hari amazi meza n'isabuni buramatari w'intara mwaro avuga ko kuri uyu wa kabiri umuntu umwe yatowe iyo ngwara ya coronavirus muri komine kayokwe amenye bamenyesha ko hari ibibanza byategekanijwe mu gisata c'intwaro abajeje intwaro ngo nta burenganzira bafise bwo gutanga amatongo bishikirizwa n'umushikiranganje w'ibikorwa vya leta n'inyubako kuri uyu wa kane ni mu gihe ariko ashikiriza ikibanza kirahitwa GCC muri zone Ngagara abantu bagera ku majana 380 aho avuga ko ari kibanza cagenewe amahinguriro Don Sanganiye umwami agamagarira abahawe ibibanza kuharangurira imigambi abanyagihugu bavuga ko bavuga ko ayo matongo ari rwabo bashikiriza ko urubanza rw'ico kibanza ruri mu butungane tumukurikire nkuserukiye leta nashise ngaha e, kugira ngo iki kibanza ni kibanza citwa j ni kibanza kimaze atari gito ni kibanza ca leta n'abantu basavye amaparisere ngaha muri leta iyi ni zone industrielle nkuko nabivuze yukubakamwo amahinguriro hamwe n'igihugu n'umwe arekuriwe kubaka inzu yo kubamwo abenegihugu bashika amajana na mirongo umunani baratanze amafaranga yo gutunganya iki kibanza kuva bayatanze haraciye igihe hatari gito abantu bazi yuko baje kuriha amafaranga akwiye asabwa n'amategeko ubu nyene bace banyarukira mu bushikiranganje batora impapuro zabo zose impapuro nkomoreratongo mwene gihugu kuko twarazitunganije zose kandi zarasinywe kuko byarafashe umwanya dushaka yuko ibibanza bizoza bitangwa mu mwanya muto ushoboka atakudindiza imigambi y'abantu iki gikorwa duhereye ngaha tugiye kukibandanya mu yandi makaritiye yose yungahe bujumbura hama duce tukibandaniriza ku migwa mikuru y'intara yose hagati mu gihugu kugira ngo abene gihugu basavye ibibanza byo kubakamwe haba i bujumbura cyangwa haba ku migwa mikuru y'intara bareke kuguma babitse amashamba hagati mu gisagara nubwira ko namenyesha yuko abenegihugu bosha ubwenge bose ntihagire abazosubira kunyagwa ibyabo cyangwa bahendwa cyangwa bagurira batari beneho bakaba baguye mu ruhendo bisigura yuko mu mategeko y'igihugu y'uno munsi abantu batanga amatongo mu bamenye n'abantu batarenze batatu mu gihugu nta wundi muntu n'umwe ashoboye gutanga itongo kuri agataka k'uburundi nta muntu hajejwe intwaro n'umwe arekure gutanga itongo amatari y'abamusitanteri shefu de zone umukuru wa karitsiye ntashobora nta tegeko rimurekura gutanga itongo uwo akaba yari umushikiranganji ajejwe ibikorwa bya leta n'inyubako dewo nsanganiye umwami tubandanye muri icyo gisata cy'intwaro nyine umwaka ugira uhere ata muntu n'umwe yarondera urupapuro rwo kugendesha umuduga yituye ikigo kijeje gutanga urwo rupapuro hamwe n'izindi mpusha zitandukanye kiri mu ntara ya Kayanza ngaruko Ildefonse arongoye ico kigo akavuga ko n'imwe mu ntamba ari uko atashure na rimwe ryigisha kugendesha umuduga riri muri iyo ntara hamicisha hayo buramatari w'intara ya Kayanza akasaba abarongoye nako abarongoye ico kigo gutegura umugambi wo gutanguza iryo shure Patrick Nsengiyumva nk'uko ibitigiri bitangwa n'ikigo kijejwe gutanga impushya mu ntara ya Kanza bivyerekana urugero rw'abanyagihugu bitura ico kigo ruracari hasi cyane ngarukweri Defonse umuyobozi w'ico kigo agatanga akaroro ko nk'impapuro zitanga uruhushya rwo kurenga imbibe zitwa pasiporo na laissez mu rurimi rw'igifaransa ko abantu bagera ku mirongo umunani n'umwe gusa aribo bituye ico kigo bazisaba kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze ico kigo gitanguye gukora nayo abasaba impusha zo kugendesha umuduga uwo muyobozi avuga ko ata umwe barakira ku bijyanye n'impushya zo kurenga imbibe z'uburundi Burundi Ngaruka Ildefonse avuga ko hanini nayo ku bijyanye no kuba atabaronde urupapuro rutanga uruhushya rwo kugendesha umuduga bituye icyo kigo ngarukweri defonse avuga ko ahanini ari ubukene bw'ishuri ryigisha kugendesha icyo cyuma remi cishahayo amatari w'intara ya kayanza asaba uburongozi bw'ikigo kijejwe gutanga impushya zitandukanye aho mu ntara ya kayanza gutegura umugambi wo gutanguza iryo shure ryo kugendesha umuduga akamenyesha ko mu ntwaro bazofasha kurondera abanyamitahe botanga uburyo bwo kurangura uwo mugambi kigejeje kwakira abakorewe amabikiri mu ntara ya rumonge ni bimwe mu bigize imigambi mikuru mikuru yaranguwe mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu mu mezi atandatu arangiye email de Nsabushimike ajejwe ubwo arungwe ah, ubwo bushikiranganje akaba yamenyesheje ariko ko hari intambamyi bagize mu gushira mu ngiro imigambi bari bihaye naho yitari mike bayishitse ko rizigahimbare zimwe mu ntambamyi ubushikiranganje bw'agateka kazina muntu bwagize mu gushira mu ngiro imigambi yabwo ngo umugambi wo gushira ku buhinga bwa none amakarata ya mitiwere yo kwivuriza ko kubera ko abahinga bariko barabikora batashoboye gushika mu Burundi kubera ikiza ca COVID-19 hamwe no kwimura abateshejwe izabo n'amazi y'umwuzure bo muri zone ya Gatumba ariko wakizera ko ivyo byose bizotorerwa inyishu nk'uko yabishikirije novuga ko tutashitse ko neza aha novuga nk'umugambi wo gushira ku buhinga bwa none amakarata ah, ya mituweli yo kwivuriza ko byaratugoye cyane kubera abahinga bari ko barabikora bitakunze ko bashobora gushika mu Burundi bivanye nuko hariho iki kiza cya coronavirus byari bigoye yuko bashobora gushika mu Burundi kugira ngo babikore turi kumwe ariko twiteze yuko dushobora gusaba ko bashobora kubikorera aho bari hanyuma ino natwe tugashobora kurondera abantu bashobora kuronka ubwo bumenyi bakabikorana nabo bahinga batari hafi dukoranye n'abadufata mu mugongo navuga ntico kibazo turakirembeje cyane tugitorera umuti kuko uburyo bwo kubakura hajya ahantu buza bwarabonetse hirya no hino bashobora kudushyigikira ubu rero twari tugeze kuri etape yo guharura turabe mbega ni bande bashobora gusubizwa mu nzu zabo mu gatumba mbega ni bande bafise amaparasere boshobora kubakirwa aho nyine mbega ni bande badafise nayo maparasere boshobora kuronderwaho bajya canke mbega ni bande baje hajya ah, bari basanzwe babaye mu nzu zo gupanga kugira bamwe bose dushobore kubasubiza kigabane cyabo nubwo biruko mushikiranganje wagateka kazina muntu Imeri de Saushimike avuga ko imigambi itari mike yaranguwe muri ubwo bushikiranganje twasanze eh, twarashoboye gukora ibitari bike na cyane cyane mu bisata ubushikiranganji busanzwe bukoreramo ahantu bavuga nk'igisata cyo gushyigikira abatishoboye barashigikiye abatishoboye bo mu bitandukanye hamwe n'igisata cyo gusubiza mu zabo abaziteshejwe bivuye kwihindagurika ry'ibihe aho twarashoboye kandi kubaka ikigo gishobora kwakira abakenyezi bahuye n'ikubagurwa gifatiye ku gitsina umushikiranganji w'agateka kazina muntu akaba yamenyesheje ko imigambi yarangutse muri ubwo bushikiranganji mu kiringo c'amezi atandatu kuva mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ushiriwe umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe bishika ku bice mirongo icyenda na bitandatu n'ibice mirongo icyenda n'umunani kw'ijana rizigahimbare ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani tubandanye bamwe mu bakokayi bahurikiye mu runani eh, rw'abakokayi mu gihugu cyose bariyamiriza igenwa ry'uwitwa lewis niyongabo nk'umukuru w'urwo runani ryabaye kuri uyu wa kane igenwa bavuga ko ritakurikije amategeko mu gihe bari bitavye amatora y'ubarongora yabera mu gisagara ca Bujumbura ngo bakaba basanze igipolisi cy'abategereye kirabashwiragiza bagasaba ikurikizwa ry'amategeko agenga urunani mu byerekeye ishyirwaho ry'inzego zibarongora tubumvirize twebwe nk'abakokayi bari basa nuko batumenyesheje ko bazoza guterekaho umuntu atari gutora rero kayi dufata ingingo yo kuza kuvyiyamiriza tukotesha imiduga n'abavuye ruguru ubu ntibarashika bariko baraza bamwe bamwe baje kutubariza ngaha aye ngo vyaheze tuba tuje kuvyiyamiriza twebwe nk'abakokayi kuko uyu muntu ntitumuzi uyo rewisi muga kugeza uno munsi ntashobora kwigena canke agenwe na bosiko kuko bosiko si watwara igikokayi wewe atwara trabu mu burundu rero ni kuvuga abapolisi batwirukanye aha ko tugenda dutahu eh, n'abakomeretse ari bakomeretse nitavye inama sanga inama ngiye kuyita bambona harakavuyo nabuze aho nshikira naho mpagarara izo mpamvu ngoma subira inyuma tacho mvuze ndatanataga nitavye inama nkuko nazindutse hasi inyuma tacho mvuze ndatangaye cane ko nahawe ubutumere buri mu induru nkizi aribo basohoka muri nyarupangu ngo turahejeje kubera iki kubera bumvise aka eh, induru iri inyuma y'urupangu twebwe twagiye gusaba uburenganzira bwacu bwo kwitorera perezida wacu ashobora kuturongora mu nyuma rero cadusanga haje abaropozi b'amabuye n'abashoferi badafite karite y'abakokayi twe tubwije ngo turiho turabaza baje dutangura gukubitwa n'abapolisi sha turiruka turasanzara kandi twari ko dusaba uburenganzira bwacu kugeza ubu twebwe perezida w'abakokayi wa mbere yadutwara yarakuwe akurwa tutabizi akuwe tutabizi ntiyaza kutubwira ati nakuwe kubera ibi twe twari ko turasaba rero perezida yakuwe yitwa gahitira ko yagaruka akatubwira igituma yakuwe mugabo abo bantu ntibatworohereje twebwe twaje tubona binjira muri sare baca bavuga ngo amatora araheze atamukokayi n'umwe yigeze yinjira igipolisi kikica kiradusanzaza ku ruhande rwa atrabu ishyirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu Charles Ntirampeba avugira iryo shyirahamwe yemeza ko amatora yatunganijwe neza kandi hakurikijwe amategeko tumumvirize twebwe eh, nk'abasanzwe baserukira igisapu cyo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ya nabo nyene bakokayi barimo turazi ko eh, mu ishyirahamwe ry'abakokayi hamaze iminsi hariho ibibazo bivuye yuko uwahora arongoye iryo shyirahamwe yatanze imihoho itariki icumi z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hama natwe twararonse y'abepiskopi eh, cyari gihari rero ni uko eh, komite nshingwabikorwa eh, yahora akorana nayo yahejeje iratunganya amatora hisunzwe amategeko twebwe barabitumenyesheje mbere ntubamenyesha yuko n'ayo matora yabaye ariho turi rero abavuga yuko hoba habaye ibitakurikije amategeko jewe sinzi icyo babishingira ko kuko twebwe twarasomye sitati yabo turabona biba bitagenze neza mu byo bagiriza ayo matora ko atagenze neza nuko bavuga ko abo babinjiye ngo bo badafise amabaje ngo batobari n'abakokayi jewe nibaza ko nka twebwe dusanzwe turi indongozi muri iki gisata cyo gutwara abantu ibintu mu Burundi tudashobora gukora amakosa nk'ayo ngo hahave haza abantu badakora ako kazi buri gituro cyose gisanzwe gifite umurongozi mu gihe rero umurongozi azanye abantu batanu eh, hariho eh, imvonde z'abitabye inama eh, abantu bitabye inama bashika hafi amajana atanu biyambitse umwe wese akerekana igituro akorera ko nimero yiwe ya telefone nibaza ko ibyo ni ukuri abo bantu boba bariko baravuga gusa ariko harimo no gushikuza tugaruke kuri ya nkuru mu bijyanye n'amagara y'abantu hari ingingo yo kwambara udupfukamunwa ku biyunguruza yubahirijwe mu gisagara cya bujumbura aho uruganda rwahaduye isanganiro rwashyitse reka tubabwire uko byari byifashe na jean de dieu irakoze za masike za masike za masike za masike oruginali aho twagendeye ni ku bituro by'abiyunguruza mu buraruko n'ubumanuko bw'igisagara cya bujumbura abiyunguruza bose nk'uko twabyiboneye bari bafise ni guporoteja ingenzi mu majambo makeya je noshimira nk'uwafashe ingingo nayo burakuvye Desire arongoye indero ku bituro by'amabisi byo mu buraruko akavuga ko abatadufise babasubiza inyuma ubwo turavuga ndibaza muko murabibonamo wenyene yuko atamukonvoyere cyangwa umushoferi ateza kujya kwivora cyangwa mukonvoyere je ku muryango atambaye agafukamunwa kandi n'umupasaje ateza kwinjira yakarabye n'amazi y'isabuni n'agafukamunwa ubutagafise twe dukurikiza itegeko ubutagafise ndibaza amabonye ajya ku ruhande yuko twace turondera umuntu ategeza kubuzana yuko abugurishe ku itavuna kugira ngo kiri umuntu wese agenda agatwaye nicyo gituma atanu maso kuvuga ati nakomfise kandi kari impande yiwe namuntu yinjira muri bisi atakambaye iyo ngingo ikaba yafashwe n'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kuri uyu wa cumi na kabiri nzero mu ntumbero yo gukinga irandagatagikiza coronavirus amakuru yo mu makungu mu gihugu cy'ubuganda hariko haba amatora y'umukuru w'igihugu abaharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu bashika cumi n'umwe harimo na president yoweri museveni yarongoye ico gihugu kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na gatandatu abitabiriye amatora bashika ku bihumbi cumi n'umunani aya makuru mu buganda hamwe n'ayo mu bindi bihugu cyabaze evariste nzikobanyanga uwitoza atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'ubuganda bobi wine ariko ahiganira ikibanza cy'umukuru w'icyo gihugu no wa kane n'uramutswa icyo gihugu yoweri museveni yasabye abanyauganda kuja gutora ku bwinshi no guhagararira amajwi yabo abanyauganda batora rimwe kuri uno wa kane umukuru w'igihugu n'abashingamateka inyuma y'imyiyamamazo yaranzwemwo imishamirano n'ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta ya Museveni ku wa kabiri w'ino ndwi urugo rwa Bobi Wine w'imyaka mirongo itatu n'umunani umukeba wa Yoweri Museveni w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu warasatswe n'abajejwe umutekano bahagarika bamwe mu bakozi biwe